This message is brought to you by Church Team Ministries International from Mauritius. We preach Jesus Christ and Him crucified. Thank you for tuning into this broadcast today. If you wish to contact us, go to our website www.ctmiworld.com. May the Lord truly bless you. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Donc si on peut ouvrir notre Bible John dans l'évangile de Jean au chapitre 14. I just want to share je veux partager ce week-end sur le ministère, la présence, the l'œuvre et la vie du Saint-Esprit. pour que nous réalisions que Jésus est mort pour que le Saint-Esprit vienne. Vous savez cela, hein? Not just so that we can be born again, pas simplement pour qu'on soit né de nouveau, but he died. mais il est mort. He said, I need to go. Et il dit, je dois partir. For your benefit. Pour votre bénéfice. I need to go. Je dois partir. But I will not leave you as orphans. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Or I will send the Holy Spirit to Car you. J'enverrai le Saint-Esprit. Hein? Okay. All right. So let's read a few verses. Donc allons lire quelques versets. Verse 15. Au verset 15. If you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. And I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. The Spirit of truth, l'esprit de vérité, world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc Jésus est mort. Pour que nous ayons la présence, la vie, le ministère du Saint-Esprit. And yet, so often in our Christian life, Et tellement souvent dans notre vie chrétienne, we read the Bible, on lit la Bible, we come to Christ, on vient à Christ, we are baptized in water, on est baptisé dans l'eau, baptized in the Holy Spirit, baptisé dans le Saint-Esprit, we speak in tongues, et on parle en langue, we worship, et on l'adore, we sing, et on chante, but we forget mais on oublie the life, la vie, the work, l'œuvre, the presence, la présence of the Holy Spirit. du Saint-Esprit. In our lives, dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église. et on vit notre vie. et on essaie d'obéir à la parole de Dieu. et on essaie de prendre nos change, croix, de changer. et on veut grandir. On veut expérimenter plus. et quelque part, on a pourtant mis de côté la présence du Saint-Esprit. Huh? And when you look at the life of the early church, et quand vous regardez la vie de l'Église primitive, and you see their simple faith, et vous voyez leur foi simple, and you see the power of God, et vous voyez la puissance de Dieu, and you see the presence of God, vous voyez la présence de Dieu. It's because of the Holy Spirit. C'est à cause du Saint Esprit et en tant que quand j'étais jeune prédicateur, Je suis allé voir et entendre des prédicateurs qui venaient de l'étranger. Je n'avais jamais entendu parler d'eux avant. J'avais peut 24, 25 ans. C'était il y a quelques années en fait. Et cette personne a parlé. Sur la vie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était que de vivre avec le Saint-Esprit? Et c'était comme si il connaissait lui-même le Saint-Esprit. Moi, on m'avait enseigné. je l'avais expérimenté. spoke, mais quand cet homme a parlé, tu pouvais ressentir qu'il connaissait le Saint-Esprit. Hein? He knew. Il le connaissait. We've been married for 35 years. On a 35 ans de mariage. Huh? When we first got married, Quand on s'est marié, we hardly knew each other. on ne se connaissait pas du tout. We had been living in two different countries. On vivait dans deux pays différents. We had met briefly. On s'était rencontrés brièvement. My wife knew that I was definitely the man for her. Et ma femme savait que j'étais oh, définitivement l'homme de sa oh, vie. Ah oui, ça c'était sûr. She would not let me go. Elle n'allait pas me laisser partir. <laughs> I think it was the other way. Eh? Enfin, je pense que c'était le contraire. C'est pas grave. We got married. On s'est mariés. We were in love. Et on était amoureux. No, love. Amoureux. <laughs> amoureux. <laughs> But we did not know each other. Mais on ne se connaissait pas. And when we went on our honeymoon, Et quand on est allé en voyage de noces, you are so in love, on était tellement amoureux, you just see the good things. On, ne voyait que les bonnes choses. But as time goes, alors que le temps passe, you see more than the good things. tu vois un peu plus que les bonnes choses. Hein? You begin to know each other. Et tu commences à la connaître, elle commence à te connaître. Slowly but surely. Petit à petit. The relationship grows. La relation grandit. Before, avant, she used to shout at me. Elle criait sur moi. Now she doesn't. Maintenant, elle ne le fait plus. She just looks. Elle regarde simplement. Eh? C'est vrai, hein? <laughs> she just looks. Elle regarde simplement. I know what the eyes are saying. Mais je sais ce que les yeux veulent dire. Not just a yes or a no, I can read a whole book. pas juste oui ou non, je peux lire tout un livre. Oh yes. Ah oui. Our relationship has grown. Notre relation a grandi. I know what she likes, what she doesn't aime, like. ce qu'elle n'aime pas. C'est la même chose pour elle. We've grown. On a grandi. Because we've been Walking together. Parce qu'on a marché ensemble. each other. On s'est apprécié l'un l'autre. Being On a été travaillé. Ensemble. Et voilà ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Le Saint-Esprit n'est pas juste il, quelqu'un. Not an object. C'est pas un objet. Not a, not a bird. C'est pas un oiseau. Smoke or water. Ou de la fumée ou de l'eau. A cloud. Un nuage. Those were representing. Ça, ça représentait. But the Holy Spirit is the person of God in our midst. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu au milieu de nous. God in our lives. Dieu dans nos vies. God in the church. Dieu dans l'église. Hein? Not an object. Pas un objet. But a person. Mais une personne. We need to know him. Et on doit le connaître. Walk with him. Marcher avec lui. So Jesus says, Donc Jésus dit, It's necessary for me to go. Il est nécessaire que je parte. And I will send him to you. Mais je vous l'enverrai. At the moment, Pour le moment, he said to the disciples, il dit aux disciples, he is with you. Je suis avec vous. They were not born again. Ils n'étaient pas nés de nouveau. He is with you. Il est avec vous. But Mais the time will come He will come in you. Le temps viendra où il sera en vous. Hein? When I read this verse, Et quand je lis ce verset, I realize je réalise that it's the work of the Holy Spirit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit to bring you and I to repentance. qui vous a emmené, vous et moi, à la repentance. It's not me looking for God, ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu, but it's God who has chosen me mais c'est Dieu qui m'a choisi il a relâché le Saint-Esprit pour m'emmener à lui-même et travailler à travers des circonstances, des situations. et quelque part, il m'a guidé. Et il m'a emmené à cet, cet état de repentance. Hein? Paul says in the book of Ephesians Paul dit dans le livre d'Éphésiens that we have been called, we've been chosen nous avons été appelés, nous avons été choisis from the foundation of the earth. depuis la fondation de la terre. I've been chosen. J'ai été choisi. You've been chosen. Tu as été choisi. Hein? And it's God who releases the Holy Spirit. Et c'est Dieu qui relâche le Saint-Esprit. From the time we come into this world, à partir du moment où on arrive dans ce monde, to bring us to repentance, pour nous emmener à la repentance, bring us to that place, nous emmener à cet endroit, that we can give our lives to Him, où on peut donner notre vie à lui. We go to the book of Genesis. Si on va dans le livre de Genèse, it tells us that in, in the beginning, in chapter 1, ça nous dit qu'au chapitre 1, qu'au début, that the earth was without form. Que la terre était vide et sans forme. There was darkness. Il y avait les ténèbres. And then it says, and God spoke. Et il dit, Dieu a parlé. And the Holy Spirit was waiting, was hovering. Et le Saint-Esprit était là en attente. Waiting. Suspendu and en when attente. God spoke, et quand Dieu a parlé, life came. la vie est venue. The same life la même vie that went into Lazarus in the tomb. qui est rentrée dans Lazare dans cette tombe. Quand Jésus a dit Lazare sors et il a parlé et la puissance du Saint-Esprit est entrée dans Lazare Il a et l'a ressuscité des morts. Le Saint-Esprit est là en attente et il nous emmène à Christ, à la repentance pour que la vie puisse venir en nous. Hein? Look at Genesis chapter 24. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 24. If I know si je sais that the Holy Spirit has bring me or brought me to repentance, que le Saint-Esprit m'a emmené à la repentance, sent by God himself, envoyé par Dieu lui-même, if I know that, si je sais cela, Then when I go through difficult times, Alors quand je passe par des moments difficiles, when I fail, quand je rate, when I sin, quand je pêche, when I struggle, quand je lutte, somehow it encourages my heart. Quelque part ça encourage mon cœur. Because God does not make a mistake. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Hein? Does not make a mistake. Il ne fait pas d'erreur. We're brought to him Nous sommes emmenés à lui for a purpose. pour un plan. He needs me. Il a besoin de moi. Hmm. He's called me. Il m'a me. appelé. Same for you. Il t'a appelé. C'est pareil pour toi. And we make mistakes. Et on and, fait des erreurs. and things come into our Les life. and- choses viennent dans nos vies. but we need to have this assurance on doit avoir cette assurance that God began his work. que Dieu a commencé son œuvre God will complete his et qui qu'il va l'emmener jusqu'à la fin. Hein? Genesis 24, Alors dans Genèse chapitre 24, Abraham, was looking for a il cherchait une épouse pour son fils Isaac. the servant Et il envoie son serviteur pour aller trouver cette épouse. look for this woman. Et il dit, va chercher cette femme. And when you read these verses, Et quand tu lis ces quelques versets, The servant says, but what happens if she doesn't want to come? Le serviteur dit, mais qu'est-ce qui se passera si elle ne veut pas venir? Abraham says, you will find the woman who is willing. il dit, à ah, ah, le serviteur, tu trouveras desires. une femme qui est disposée et qui désire. So the servant goes out, Alors le serviteur sort. Finds Rebecca, et il trouve Rebecca. Brings her back. il la ramène. et quand je vois cela, c'est l'image pour moi. Abraham, c'est le Père sending qui envoie le Saint-Esprit pour trouver l'épouse pour son fils Christ. Hein? le serviteur qui va dans le monde looking il cherche pour l'épouse. Et ça, c'est nous. That's us. C'est nous. And he brings us to himself. Et il nous emmène à lui. And all he desires Et tout ce qu'il désire, is that we're willing. c'est que nous soyons disposés. Jesus said, no man comes to the Father Jésus dit, aucun homme ne vient au Père, unless the Father draws him. à moins que Dieu lui-même l'attire à lui. Huh? No man comes. Aucun homme ne peut. We are here tonight Nous sommes là ce soir because the Holy Spirit has brought us here. parce que le Saint-Esprit nous a emmenés là tu es venu à Christ à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Il a regardé dans le monde. Et il t'a trouvé. rejection, alors quand on ressent ces sentiments de rejet, failure, on se sent dans l'échec, useless, on se sent inutile. Quelqu'un est comme ça? Quelqu'un ici? <laughs> I can't look at my circumstance. Je ne peux pas regarder à mes circonstances. I need to look to him. Je dois regarder à lui Say, Lord, et dire Seigneur, you brought me to this place tu m'as emmené à cet endroit for your purpose. pour ton but, Hein? For your purpose. pour ton objectif. You brought me here Tu m'as emmené ici To know you, pour te connaître, to experience your grace, pour expérimenter ta grâce, to experience your love for expérimenter me, ton amour pour to moi, experience your forgiveness. pour expérimenter ton pardon. The Holy Spirit brings us. Le Saint-Esprit nous emmène. Hein? Brings us. Il nous emmène. Jesus said the Holy Spirit Jésus dit le Saint-Esprit is with you, il est avec vous. But the time will come mais le temps viendra when he will be in you. où il sera en vous. When you open your heart, quand vous ouvrez votre cœur and you receive Jesus Christ as Lord, et vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur, His Spirit son esprit comes and dwells within vient you. et demeure maintenant en vous. Look at Ephesians chapter 1. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Are you here tonight, Vous êtes là or... ce soir You sure? Vous êtes sûr Okay. Ephesians chapter 1. Éphésiens chapitre 1. Verse 13. Au verset 13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. When you responded to the gospel, Quand vous avez répondu à l'évangile, you your heart to him, vous avez ouvert votre cœur à lui, the Holy Spirit comes in you, le Saint-Esprit vient en vous, et vous êtes scellé. When you go to the supermarket, Quand vous allez au supermarché and you buy 50 of rice, et vous achetez 50 kg de riz, it's c'est scellé. Tells you 50 kg. Et ça vous dit 50 kilos. Sealed. Et c'est scellé, c'est fermé. And we have been sealed by the Holy Spirit. Et nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Guaranteed. Garantie. The full complement of the content. Que tout le contenu est bien à l'intérieur. Guaranteed. C'est garanti. All of him. Tout de lui. In us. En nous le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts demeure en nous. Amen. le même esprit Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, one of the prophets who was buried. I think it was Ezekiel. Il y avait un des prophètes, peut-être Ézéchiel, qui avait été enterré. Et de nombreuses années après, somebody was thrown into his tomb. quelqu'un a été envoyé dans, sa, dans son tombeau. Elijah, sorry. Élisée. Somebody was thrown into his tomb. Quelqu'un a été lancé dans son tombeau. Dead man. Un homme qui était mort. And when he touched the bones of Elijah, quand il a touché les os d'Élisée, he came to life. Il est ressuscité. I like that. Ah, j'aime ça. <laughs> That's the life of Christ. c'est la vie de Christ. That's the life of God. C'est la vie de Dieu. The Holy Spirit in Le Saint-Esprit en nous. Hein? Greater is he plus grand est celui that is in me qui est en moi than he que celui that is in the world. qui est dans le monde. Yes or no? Oui ou non? Yes or no? Oui ou non? We've been watching some tennis. On a regardé un peu de tennis. Hein? And one of the adverts. Et un des adversaires. It's French, so I think un, I'm, I'm un not français, sure what it means. Enfin, je suis pas sûr, mais <laughs> voilà ce que ça veut dire en tout cas. But there's a woman standing in the bathroom. Mais il y a une femme qui est là dans la salle de bain. And she's got her foot on the scale. Et donc, elle a son pied sur ah, pardon, une publicité euh, pendant, pendant, entre le tennis. Et cette femme a donc le pied sur la balance. Have you seen that? Vous avez vu cette publicité? You see that? Hein? And when she puts her foot on Et quand the, elle met le pied sur la balance, the needle goes, um, euh, l'aiguille fait. Ouh, ouh, and she makes the noise. Elle fait le mm, bruit. Hein. Mm, <laughs> It's an advert for well, Peugeot or non, C'est une pub pour une voiture, une Peugeot. Huh? When I look at that, Et quand je regarde cela, it reminds me of some Christians. ça me rappelle quelques chrétiens. Um, um. It's a dream. C'est un rêve, Um, just the noise. juste le bruit. <laughs> Il n'y a rien de réel. C'est un rêve. Mais ça n'est pas vrai. A Ça n'est pas un rêve. Le Saint-Esprit vit en nous. Notre problème c'est qu'on ne le sait pas. Et si on le savait, on a oublié. On ne cherche pas sa présence. On ne cherche pas sa puissance. On ne cherche pas son caractère his life, sa vie, his strength, sa force, his joy, sa joie. We don't look. On ne cherche pas cela. But he's there. Mais il est là. He's there. Il est là. Fills us. Il nous remplit. Fills us. il nous remplit. We feel. Et on ressent. In us. En nous. The life of God. La vie de Dieu. C'est pour ça que Paul dit au livre de Romains. Que nous sommes nés de nouveau. Et que son Saint Esprit vient en nous. Et nous savons. Et nous sommes maintenant des héritiers du Père. Héritiers avec Christ. Notre esprit. En témoignage du Saint Esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Il est en nous. Amen, amen. Amen. Come on. Allez. Have we forgotten? Est-ce qu'on a oublié? Hein? quand je réalise la présence de le, du Saint-Esprit dans ma vie, et je réalise sa puissance, je me souviens tellement clairement. wake up in the morning, je me réveillais dans la nuit, le matin et je savais qu'il était and dans I moi. et je le cherchais, je cherchais sa force, his je cherchais sa direction, his je cherchais sa paix. But as I grew Mais alors que j'ai grandi in my knowledge, dans ma connaissance, my, my trust dans ma, ma confiance was in my knowledge, était dans ma connaissance, my Bible understanding, dans ma compréhension de la Bible, and not in him. et pas en lui. Hein? You know, some, some Christians, Vous savez, quelques chrétiens, they're always tired, ils sont toujours fatigués. Or is this? Or is that? Comme ça ou toujours comme ça? Where's the life of Christ? Et où est la vie de Christ? We can't continue to trust in ourselves, On ne peut pas continuer à mettre notre confiance en nous-mêmes, but to trust in Him. mais de faire confiance à lui. Hein? The same spirit Le même esprit that brought life to the earth, qui a donné vie à la terre, the stars, les étoiles, le ciel, le the soleil, life, the birds, the trees, les oiseaux, les arbres, tout dwells us. demeure en nous. That's amazing. C'est étonnant. C'est incroyable. So how can we live a life Alors comment peut-on vivre une vie based on Christian principles? basée sur des principes chrétiens hein? how can we live a life Comment peut-on vivre une vie based on my ability? basée sur ma capacité How can we look at ourselves Comment peut-on regarder à nous-mêmes like the way we used to look? La même manière qu'on regardait avant. When we have the life of God in us. Quand on a la vie de Dieu en nous. Hein? There's something in here. Il y a quelque chose là-dedans. I'm speaking to myself. Hein? Hein? Je me parle à moi-même. Hein? I'm speaking to myself. Je me parle à moi. I need to be reminded Je dois me rappeler of the life in Christ, of Christ de la vie de Christ that is in qui me. est en moi. All of him, tout ce qui est de lui, of his fullness, sa plénitude, we have received, nous avons reçu cela, grace upon grace, grâce après grâce, of his fullness, de sa plénitude. Huh? It's amazing. C'est étonnant. Oui ou non C'est étonnant. mais Nous avons notre petite échelle, hum. notre petite balance, hum. pardon. Hum. On ne peut pas vivre comme cela. Mais on doit voir, on doit réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons réaliser cela. We are not what we used to be. Nous ne sommes pas ce que nous étions avant. And the biggest problem in the church Et le plus grand problème dans l'Église aujourd'hui, well, écoutez-moi bien, c'est notre connaissance. Our knowledge. Notre connaissance. Because the more we know in our head, Parce que le plus on connaît dans nos têtes, the more we trust in what we think. le plus on fait confiance à ce qu'on pense. Instead of trusting in what we have. de faire confiance à ce qu'on a. Hein? Galatians chapter 3. Galates chapitre 3. O foolish Galatians. Oh, Galates de sens. Who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? This is only what I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Commencez dans l'esprit. Mais vous continuez dans la chair. Vous avez reçu l'Esprit par la foi. Vous avez été conduit à la repentance par la foi. Spirit. À travers l'œuvre du Saint-Esprit. Il a commencé quelque chose en vous. Et maintenant vous continuez dans la chair. Par vos œuvres. Il dit vous avez été trompé. robbed. Vous avez été volé. Robbed of the life of Christ. Volé de la vie de Christ. The power of God. La puissance de Dieu. If you have 10 million euros in your bank, si vous avez 10 millions d'euros à la banque, but you are living on the street, mais vous vivez dans la rue, in poverty, dans la pauvreté, Parce que vous ne réalisez pas ce que vous avez à la banque. C'est la même chose. C'est la même chose. Dieu a tout fait pour nous. Jésus est mort. pour ouvrir la porte, que nous sommes pardonnés, nous sommes rendus justes, pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous, et emmène la vie en nous. Why do we continue Alors pourquoi continuer to struggle? La lutte. To work in the flesh. Et travailler dans la chair. Why do we continue? Pourquoi continuons-nous Hein I believe when the Holy Spirit comes in us, Je crois que quand le Saint-Esprit vient en nous, When we go through the Gospels, quand on voit dans les évangiles, there's two aspects of his ministry aspects de son ministère dans nos vies. The first, le premier, he brings comfort. Il emmène le, réconfort. Jésus dit, je vais vous emmener une aide. Et le deuxième, he brings truth. il emmène la vérité. But let's look at this first Mais allons voir ce premier aspect. The Holy Spirit brings help. Le, le Saint-Esprit emmène une aide, un réconfort. He supports us. Il nous soutient. He's there to encourage us. Il est là pour nous encourager. He's there to even bring conviction. Il est là aussi pour emmener la conviction. But in a good way. Mais d'une bonne manière. Without fear. Sans peur. Without judgment. Sans jugement. He's there as a helper. Il est là comme une aide. He walks alongside, il marche à côté de nous. Lifting us, carrying et il nous soulève et il nous us, et il nous soutient. Huh? We went for a walk a few days ago. On est allé faire une marche il y a quelques jours de cela. With one of your elders. Avec un de vos anciens. I will not mention his Je ne vais pas mentionner son nom. But brother Bernard. Mais notre frère Bernard. <laughs> He led us. Il nous a conduits. He kept having to wait. He kept il avait toujours besoin de nous attendre. Parce qu'il est jeune et il est en forme. Et il est rempli d'énergie. Et son cœur est dur. et il n'avait aucune compassion pour ceux qui étaient avec lui. il n'a jamais regardé en arrière pour m'aider. I was, burdened. J'étais tellement un tel fardeau. Heavily laden. Struggling. Je luttais. No air. Pas d'air. Every foot. Chaque pied, hein, chaque pas. And there he is. Et le voilà. Okay. Ça Not just on the ground. Pas simplement sur le sol. Hein. Non, non, non. Non, non, non. From tree to tree ah, D'un arbre à l'autre, il sautait. Hein It's true. C'est vrai. If you want to go for a, walk, si tu veux aller marcher, there are other elders you must go with. Hein, il y a d'autres anciens qui vaut mieux hein, aller voir. <laughs> <laughs> oh, yes. Hein? And sometimes in life, Et quelquefois dans la vie, when we walk with people, quand on marche avec des gens, we want to walk with people who are struggling on veut marcher avec des gens qui luttent because it's easier. parce que c'est plus facile. Hein? <laughs> Yes or no? Oui ou non Mais nous avons une aide qui nous dit allez, je peux t'emmener à travers ça, je peux t'aider dans ce moment de lutte. I can give you strength. Je peux te donner la force. I can help you resist sin. Je peux t'aider à résister au péché. I can help you stand against the anger. Je peux te t'aider à, à, te tenir contre le mal. You don't have to get down there. Il n'y a pas besoin de sortir de ton colère. Je suis ton aide. Your comforter. Je suis ton réconfort. Your strength. Je suis ta force. He's in us. Il est là en nous. To do that. Pour faire cela. Hein? He's in us. Il est en nous. On doit avoir cette foi, cette assurance qu'il est en nous. le réconfort, l'aide pour nous transporter. Quand tout s'écrase, quand rien ne marche, tout est sans dessus dessous, il va m'emmener au travers, il va me protéger, il va me préserver, il va me conduire. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Hein? Tu as besoin de réconfort? De compassion? Hein? Tu as besoin de cela? Il est là pour toi. Paul dit, ne va pas voir le monde. Don't try N'essaye pas dans ta force et dans ta chair. Le Saint-Esprit est en toi. C'est bon. C'est bon. Malheureusement, nous sommes tellement rapides hein, à pouvoir se tourner vers nos habilités, nos capacités. So quick on est tellement rapides Et on se tourne vers notre connaissance, notre compréhension. Et même pire que cela. on se tourne vers notre compréhension to help other people pour aider d'autres personnes. Et on vole d'eux cette réalité. people Quand les gens ont besoin compassion de compassion the et du réconfort du Saint-Esprit, on vient à côté. Et ils s'appuient sur nous. Ils dépendent de nous. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. We have four children. On a quatre enfants. And one of the things I realized, Une des choses que j'ai réalisées, c'est que quand les enfants grandissent, go to school, ils vont à l'école, things sometimes happen, certaines fois, certaines choses se passent But are not just. qui ne sont pas justes. Not good, not right. n'est pas bonne, pas droite. Sometimes they are victims. Certaines fois, ils sont les victimes. Yes or no? Oui ou non? And as a parent, Et en tant que parent, we rush in on, on court dedans to protect our son. pour protéger notre fils. We rush in. Et on court, on court. We don't want them to be a victim. On ne veut pas qu'il soit une victime. We face situation. Je ne veux pas qu'ils fassent face à cette situation. Alors on met notre main dedans. Mais la réalité, c'est que la vie is unfair. est injuste. Yes Oui ou non Life carries hardship. La vie transporte des douleurs, des difficultés. Life injustice. La vie transporte des injustices. Et je veux mes enfants qui ne se tournent pas vers moi, mais qui se tournent vers le Saint-Esprit en eux, pour garder leur cœur bien, dans une bonne place, pour qu'ils puissent expérimenter la grâce, la compassion, le confort, la présence, la vie of the du Saint-Esprit pour eux-mêmes. We can put our children on peut mettre nos enfants in a box dans une boîte that is full of cotton wool qui est remplie de coton to protect them. pour les protéger. We need to trust Mais on doit faire confiance the work of the Holy Spirit. à l'œuvre du Saint-Esprit. So the Holy Spirit is our comforter. Donc He's le Saint-Esprit est notre réconfort, il est notre aide. Let's go back to John chapter 16. Retournons dans Jean chapitre 16. And we see et on voit the second aspect, le deuxième aspect that the Holy Spirit du Saint-Esprit. Is our teacher. Il est notre enseignant. He is the one who leads us Il est celui qui nous conduit into truth. dans la vérité. Verse 13. Verset 13. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. il vous annoncera les choses à venir. Chapter 14. Verset 14. Verse 26. Verset 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I've said to you. Et le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Hein? It's amazing. C'est incroyable. On fait confiance à l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il emmène les gens à la repentance, mais on doute l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il puisse parler au cœur des gens. Alors on parle pour lui. Hein? <laughs> Parce que c'est plus facile pour moi de speak to you pour moi de te parler que de faire confiance au Saint-Esprit pour qu'il te parle. La différence, c'est que quand je te parle, je peux emmener le jugement, la confusion, mais quand le Saint-Esprit le fait, il emmène la vérité. Et la vérité, et la vérité, libre. So we end up with the church Alors on finit dans- avec une église being like a sausage et c'est comme une saucisse. Une grosse saucisse Une usine à saucisses, on va y arriver. factory. Une usine à saucisses. <laughs> Machine. Une machine. Hein? But it's not. Mais ça n'est pas comme ça. We are all different. On est tous différents. We are all different. On est tous différents on vient de différents endroits, de différentes situations. et le Saint-Esprit en vous va vous enseigner. Lead you Il va vous conduire dans toute la vérité. Je crois que ma responsabilité et ta responsabilité et les responsabilités des anciens dans l'Église, c'est de garder les gens confronted confrontés in a place where their heart is exposed, dans une place où leur cœur est exposé, where their heart is well, où leur cœur est bien, so they can hear the truth. pour qu'ils puissent entendre la vérité. And the Lord will speak. Et le Seigneur va parler. The Lord will set free. le Seigneur va rendre libre. The ministry of the Holy Spirit, le ministère du Saint-Esprit leading us into truth. qui nous conduit dans la vérité. Hein? So sometimes donc quelquefois, je peux comprendre quelque chose, makes sense to me. et ça a du sens pour moi. Mais ça n'a peut-être pas de sens pour toi. quelquefois, I can preach je prêche, on the peace of God, par exemple, sur la paix de Dieu. Et quelqu'un va venir me voir après. Et il va me dire, mais ce que tu dis là sur donner. Ça a vraiment parlé à mon cœur. Mais où étais-tu? Alors je, retourne. J'écoute le message. Il n'y a rien sur donner. Il n'y a rien, rien, rien. Et dans quelle église tu es allé? But the Holy Spirit Et le Saint-Esprit, teaches. il t'a parlé. So when we come together like Donc this, quand on vient ensemble comme cela. we open our heart. on ouvre nos cœurs. You hear one thing, Tu entends une chose, you hear something else, tu entends autre chose, but it brings life. mais ça emmène la vie. One sentence, Une phrase, one sentence une can change your life. peut changer ta vie. Bring us into reality. Nous emmener dans la réalité. And I believe Et je crois we need to trust him for that. qu'on a besoin de lui faire confiance pour cela. Hein? 1 John chapter 2. 1 Jean chapitre 2. I'm sure you know these verses. Je suis sûr que vous connaissez ces versets. But we can be reminded tonight. Et on peut s'en rappeler ce soir. Verse 20. Verset 20. You have an anointing from the Holy One and you know all things. 1 John 2. 1 Jean 2, verset 20. You have an anointing. Pour vous, vous avez reçu l'onction. You know all things. Et vous connaissez toutes choses. Verse 27. Verset 27. But the anointing which you have received from him abides in you. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. You do not need anyone to teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things and is true, it is and not a lie. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Doesn't say ça ne dit pas qu'on n'a pas besoin que les gens nous enseignent. Ce que ça dit, c'est qu'on a besoin de garder nos cœurs dans une bonne place pour qu'on puisse être enseigné par le Saint-Esprit. Pour emmener la réalité je peux vous enseigner sur, euh, sur les offrandes. Give you all the vous donner tous les versets. You write Et vous écrivez tous ces versets. Et vous dites, oh, il faut que je fasse ça. Je dois faire ça. Le pasteur a dit qu'il fallait faire ça. Et la Bible dit qu'il faut faire ça. Mais quand le Saint-Esprit écrit cela sur ton cœur, oh, ah, ça c'est différent. Oh, Là c'est différent. The prophet Ezekiel, le prophète Ézéchiel, he said, the time will come, il dit le temps viendra. He says, when I will take away the heart of stone, où j'enlèverai ce cœur de pierre. I will give you a heart of flesh, et je vous donnerai un cœur de chair. And I will cause you et je vous emmènerai to walk in my ways. à marcher dans mes voies. He will write on the heart of flesh. Il écrira sur ce cœur de chair. And it brings freedom. Et ça emmènera la liberté. It brings life. Ça emmènera la vie. But when my heart is hard, et quand mon cœur est dur, becomes like stone. Ça devient comme une pierre. When he writes on that, quand tu écris dessus, it begins legalism. C'est du légalisme. Law. C'est la loi. So I need to keep my heart well. Alors je dois garder mon cœur bien. Keep my heart well. Garder mon cœur bien. Keep my heart open before the Gardez Lord. mon cœur ouvert devant le Seigneur. Open before my brother. Ouvert devant mes frères. Je veux que le Seigneur me parle. Il peut parler à travers sa parole. Il peut parler à travers un chant. Il peut parler à travers une sœur, un frère. à travers la prédication, à travers une prophétie, peu importe, une parole d'encouragement. Nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle pour nous conduire, pour nous conduire. Wonderful to watch. C'est merveilleux de regarder the Holy Spirit leading somebody. le Saint-Esprit conduire quelqu'un. To see their life change. De voir leur vie changer. One day a sister came to me. Un jour, une sœur est venue me voir. And she says, I think I must stop smoking. Elle m'a dit, je crois que je dois arrêter de fumer. I said, What for? J'ai dit, pourquoi Wow, uh, uh, the church doesn't believe in people who smoke. ne croit pas dans les gens qui fument, non I said, I don't see that in scripture. je ne vois pas ça dans, les, dans la Bible. What's the problem? C'est quoi ton problème? You want to smoke? Tu veux fumer? You smoke. Fume. Die young, but you smoke. Meurs jeune, mais fume. What's the problem? C'est quoi le problème? No, I must stop. Non, non, il faut que j'arrête. And she tried. Et elle a essayé. She tried. Elle a essayé. She never stopped. Elle n'a jamais arrêté. And it killed her. Et ça l'a tuée. The same time. Au même moment. Une autre sœur est venue me voir. Je savais qu'elles se sont parlé ensemble. Elle est venue me voir. Elle me dit, je crois qu'il faut que j'arrête de fumer. Je lui ai dit, pourquoi Elle m'a dit, parce que dans mon cœur, je veux arrêter. Alors j'ai dit, mais pourquoi dit, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est en moi. Je veux arrêter. j'ai dit ah, on peut prier. Un mois après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais ce qui s'est passé J'ai réalisé pendant tout ce mois, je n'avais même pas fumé une cigarette. Je n'avais même pas regardé. Je n'ai même pas lutté. Pourquoi The Holy Spirit le Saint-Esprit brings life. emmène la vie. We must be careful. On doit faire attention. When new people come into the church, Quand des nouvelles personnes viennent à l'église, we forget. on oublie. We've been there for how many years? 70 Combien de temps now? tu as été là, mon frère hein? 70? 70 ans à peu près hein? dans l'église <laughs> We forget. On oublie. Huh? We forget. On oublie. That we've grown. We've on a grown. grandi. We've been worked. On a été travaillé. We've gone through many things. On est passé à travers beaucoup de choses. We forget. Et on oublie. Somebody comes into the Quelqu'un church. vient dans l'église. And they behave in a way that maybe is not good. Et se comporte peut-être d'une manière qui n'est pas bonne. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Can't have that. On ne peut pas avoir This ça. Is the church. C'est l'église. This is the house of God. C'est la maison de Dieu. We impose. Et on impose. Huh? Hein? We impose. On impose. And we use the Bible. On utilise la Bible. We put pressure. Et on met la pression. And people, they love the Lord. Et les gens, ils aiment le Seigneur. So they, they stop smoking. Donc ils arrêtent de fumer. On the outside. À l'extérieur. But on the inside. et à l'intérieur. They want to smoke. Ils veulent fumer. Hein? They stop many things Ils arrêtent beaucoup de choses on the outside, à l'extérieur, but on the inside, mais à l'intérieur, is this war. il y a cette guerre. They struggle. ils luttent. And finally, they can't do Et finalement, ils n'arrivent plus. Why? Pourquoi The Holy Spirit must lead us. Le Saint-Esprit doit nous conduire. We must be careful. On doit faire attention. When we speak to people, Quand on parle à des gens, When we try to help people, quand on essaie d'aider les we autres, must be careful on doit faire attention to open the door d'ouvrir la porte for the ministry of the Holy pour le ministère du Saint-Esprit. Hein? Even if you know Même si tu sais what they must do, ce qu'ils doivent faire, you want to tell them. tu veux leur dire. You want to say tu veux dire what they must do. ce qu'ils doivent faire. Sometimes, Quelquefois, tu dois attendre. Attendre. Et laisse le Saint-Esprit parler. si leur cœur est ouvert, il va parler. Ils vont entendre. On avait un jeune garçon qui est venu habiter chez nous. Good boy, Un bon garçon. Hein? The first night, la première nuit, he was in the kitchen, il était dans la cuisine with his beatbox. You know the beatboxes? His radio. Avec sa, sa grosse radio là qu'on transporte partout là, hein? comme ça. Là. You know, like the one you've got at home. Hein, comme celle que tu as à la maison, Jocelyn, là, dans ta cuisine. It's true, you see C'est vrai, hein? See Claudie walking Vous comme ça. Claudie avec son, son truc comme ça. Hein? You know what I'm talking about, eh? Vous savez de quoi je parle, hein? And he put it with his disco music. Et il a mis avec sa musique disco. And I was relaxing. Et moi, je relaxais. Reading the Bible. je lisais la Bible. And I went through. Et je suis donc euh, allé voir. Wow, wow, what's the noise? C'est quoi ce bruit là? This is my music. Il dit mais c'est ma musique. I said, ah, ah, ah Il dit ah, non non non non non. Not here. Pas ici. Ok. Ok. He obéit. Il a obéi. He switch off. Il a éteint. Cool. Cool. He was happy, il était heureux, but inside of me, mais au-dedans de moi, I was unhappy. j'étais pas content. So I went back to him. Alors je suis allé le voir. I said to him, Listen, je dis écoute-moi. You want to listen to your music? Tu veux écouter ta musique you are free. Tu es libre. I'm sorry. Je suis désolé. Forgive me. Hein? Pardonne-moi. You are free to listen. Tu es libre de l'écouter. He never did it again. Il ne l'a jamais fait encore. Never. Jamais. Never. Jamais. On peut imposer. Tu imposes quelque chose à ton mari. Tu vas t'habiller comme ça? on impose sur nos enfants. On met de la pression sur eux. Une demande. This family. Ça, c'est une famille chrétienne. C'est comme ça qu'ils doivent se comporter. Et on oublie. L'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? Est-ce que quelqu'un le Saint-Esprit t'a déjà parlé? Tu as dit quelque chose? Et le Saint-Esprit t'a dit? non, non, non, non, non. Quelqu'un est comme ça ici? Quelqu'un a entendu ça? Ah oui. You've done something? Tu as fait quelque chose? You think you're okay? Tu penses que tu es OK? And he says, ah, Et il te ah, dit ah, ah. non, non, non, non, <laughs> non. Huh? I was in out near our church in the UK. Quand j'étais à l'église en Angleterre, I wanted to visit somebody in town. je voulais visiter quelqu'un en ville. My motivation was good. Ma motivation était bonne. So I parked in the wrong place. Donc je me suis garé au mauvais endroit with a pure heart. Avec un cœur pur. Hein. Okay? OK I made my visit. J'ai fait ma visite. I come out. Je suis sorti. And the guy is there. Et le gars est là. He says, you can't park here. Il dit, tu ne peux pas te garer là. So I, I did not tell a big lie. Alors, je n'ai pas raconté un trop gros mensonge. It wasn't a big one. C'était pas très grand. Hein. It was maybe. C'était un petit, petit mensonge. Hein. Maybe small. Petit, petit. <laughs> You know what I'm talking about. Tu sais de quoi je parle. You hein? know what I'm talking tu sais about. de quoi je parle. Hein? Thank you. Hein? A small one. Un petit. So he... okay. Donc il a dit OK, OK. I went away. Donc je suis parti. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Now I have to go back. Maintenant je dois repartir. And the guy is like this, hein? Et le gars est comme ça. Hein? Muscles. costaud quoi. Bad attitude. Une mauvaise attitude. Hein? I know I'm in big Et je dois, trouble. je suis vraiment en danger. Il faut que je retourne le voir. So, alors, j'ai envoyé ma femme. non, <laughs> non, non. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. Non, je voulais <laughs> envoyer ma femme. Mais non, j'ai pas fait ça. Donc je suis allé le voir. Et je me suis garé au même endroit encore. Et il est venu me voir. Il m'a dit, attends, attends, attends. Avant que tu dises quoi que ce soit, je veux te demander pardon. Quoi I, I'm sorry. Je suis désolé. What? Quoi? He didn't know what to do. Il savait pas quoi faire. And somehow it opened a door. Et quelque part, ça a ouvert une porte. I'm not perfect, eh? Je suis pas parfait. Hein? You're not perfect. Tu n'es pas parfait. Hein? All the time. Tout le temps. We say something. On n'est pas parfait tout le temps. On dit des choses. Nobody hears. Personne n'entend. We do something. On fait des choses. Nobody sees. Que personne ne voit. You are wrong. Mais tu as tort. You are wrong. Tu as tort. We have the Holy Spirit in us. On a le Saint-Esprit en nous. We must stay in the place, Et on doit rester dans une place, the attitude, une attitude where he can speak. où il peut parler. Not with the fire, pas avec le feu, not with the storm, pas avec la tempête, not with the wind, pas avec la, la, le vent, but with a small voice. mais avec un petit soupir. Ah, ah, ah, ah. Une petite voix et on obéit. Et il nous conduit dans la vérité, dans la liberté. Quand tu fermes ton cœur au Saint-Esprit, tu es en danger. You have only one place to go. Tu n'as qu'un seul endroit où aller. One place. Un seul endroit. What is that? Qu'est-ce que c'est? Religion. La religion. Are you here? Tu es là? One place. Un seul endroit. La religion. You sing. Tu you chantes. Speak, tu parles. You read. Tu lis. You talk. Tu parles. You give. Tu donnes. Religion. Religieusement. The only place you can go. C'est le seul endroit où tu peux aller. But when the Holy Spirit Mais quand le Saint-Esprit can speak, parle, lead, et il te conduit, direct, il te dirige. Oh, yes. Ah oui. Where do we go? Où on va? We go into freedom. On va dans la liberté. Real freedom. La vraie liberté. Real freedom. La vraie liberté. C'est ça que nos enfants ont besoin de voir. We can't be one person at home On ne peut pas être une personne à la maison and another person in the church. et une autre dans l'église. We need to live a life On a besoin de vivre une vie it's real. où c'est réel. Make On fait des erreurs. forgive me. Seigneur, pardonne-moi. Say something, do On dit something, quelque chose, fais quelque chose, pardonne-moi. We must live On doit vivre in this freedom. dans cette liberté. I'm J'endurcis un peu mon cœur. Okay. Hein, D'accord Avec le temps. Ok. okay? <laughs> you understand? <laughs> what, what? Okay. 1 mm-hmm. Corinthians chapter 2. 1 Corinthiens chapitre 2. You understand me tonight? Vous me comprenez aujourd'hui? Hein? Anybody? Quelqu'un ici? Anybody? Anybody? Quelqu'un m'entend? We must be free. On doit être libre. Must be free. On doit être libre. And you know something? Et tu sais quelque chose When somebody listens to the voice of the Spirit, Quand quelqu'un écoute la voix du Saint-Esprit and they obey, et ils obéissent, <laughs> there's a fragrance il y a une, un parfum of life. de vie. When somebody Quand quelqu'un listens to their flesh, écoute à sa chair and they obey, et ils obéissent, there's a fragrance il y a un parfum of death. de mort. Clear. C'est clair. Somebody can come Quelqu'un peut venir and say, Brother Peter, et dire, Frère Peter, God has spoken to me, Dieu m'a parlé and he wants me to do this. et il veut que je fasse cela. Death. Mort. The flesh. C'est la chair. Not the law. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas le Seigneur, c'est la chair. When he comes, Quand il vient, and he says, Brother Peter, the Lord is speaking to Frère me. Peter, le Seigneur te parle. And I smell. Et je sens, je sens la vie, la grâce du Seigneur. Comment on grandit Comment on grandit Si on ne lui donne pas la place pour faire des erreurs. si on n'a pas de grâce, de compréhension pour nos frères et sœurs, comment on va grandir How do our children learn to walk? Comment nos enfants apprennent à, à, à marcher? They come out of the womb. Ils sortent de la pièce. And they walk. Et ils marchent. Yes or no? Oui ou non? no. Yes or no? Oui ou non? They come out of the womb. Ils sortent de la pièce. And they walk. Et ils se mettent à marcher. Yes or no? Oui ou non? English babies, yes. Hein, les enfants anglais, oui, hein, ils font comme ça. French babies. Les enfants, French les bébés, bébés, les bébés Impossible. français. Impossible. Impossible. You understand? Vous comprenez? C'est la même chose dans l'Église. Les gens sont nés dans l'esprit. ils marchent. Ils tombent. ils marchent. Ils tombent. And we are there Et nous sommes là to help them grow. pour les aider à grandir. Not to point the finger. Pas pour pointer le doigt. Not to judge. Pas pour juger. But to help them grow. pour les aider à grandir. Hein? Jesus saw his disciples. Jésus a dit à ses disciples. He saw Peter's stubbornness. Il a vu le, le la, la, la, il était têtu. Hein? He saw Judas stealing. Il a vu Judas voler. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Nothing. Rien du tout. What happened to Judas? Qu'est-ce qui s'est passé à Judas? He died. Il est mort. What happened to Peter? Qu'est-ce qui s'est passé à Pierre qui était têtu? Il a grandi. Il a grandi. Vous êtes là ou non Le Saint-Esprit doit nous aider. il doit parler au cœur des gens et emmener la réalité. Pour emmener la vérité, la compréhension, la vie, la lumière. So when somebody comes in the church, Alors quand quelqu'un arrive à l'église et ils savent, we need to pray for them. doit prier pour eux. et sont nouveaux, ils arrivent. On doit prier pour eux. Help them, encourage les aider, them. les encourager. But bring them to a place les emmener à un point where the Holy Spirit can speak to their où le Saint-Esprit peut parler à leur vie and set them free. et les rendre libres. So what does Paul say? Alors qu'est-ce que Paul dit God, verse 10, verse 9. Au verset 9, 1 Corinthiens 2, 9. It is written, Eye has not seen, nor ear heard, nor vented entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him, but God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verse 12. Verset 12. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Paul écrit à l'église de Corinthe, qui était remplie de problèmes, de divisions, d'immoralité, de toutes sortes de choses. Et il dit à ces gens, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on est clair Maintenant l'église de Corinthe pourrait être là. Vous êtes des gens normaux. <laughs> Des problèmes normaux. Des situations normales. Et il nous dit, avec nos faiblesses, avec nos échecs, avec toutes ces choses, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons l'esprit qui vient de Dieu. pour que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qu'il veut de nous Je crois qu'il veut qu'on arrive à un point de communion. De communion avec lui. De marcher avec lui. De laisser Quand on lit la Bible, laisse-le te parler. Quand tu viens à l'église, laisse-le te parler. Quand tu es en communion, laisse-le parler. Quand tu marches autour, garde ton cœur devant lui. Laisse-le parler. Ça va emmener la liberté. Ça va emmener la vie. Laisse-le parler. Grandis dans cette relation. Grandis dans cette communion. Grandis. Pour que tu entendes sa voix. Que tu connaisses sa voix. Ça, c'est son cœur pour nous. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas abandonnés. il ne il nous a pas dit tiens, serve Allez, serre-moi. Non, non, non. Non, Il est avec nous. Il est en nous. Hein? We need to learn Et on doit apprendre to walk with him, à marcher avec lui, put our trust in him. mettre notre confiance en lui. It's amazing, hein? Étonnant, hein? What he can say. ce qu'il peut dire. When you're in the, in the, in the, what's the word? In the, in the, the height of problem, Quand tu es au, au plus haut de tes problèmes, he can bring a word il peut emmener une parole je me suis tenu souvent, immigration somewhere in Africa or quelquefois devant l'immigration en Afrique ou dans des problèmes dans des avions, avec aucune espérance. Et je me suis mis en arrière et j'ai dit, Seigneur, je veux rentrer chez moi. <laughs> Parle-moi. Et le Seigneur peut donner une parole. Et il te dit exactement ce qu'il faut dire. Un jour, j'étais en ville avec ma mère à Harare. Et je devais rencontrer quelqu'un. Et on ne pouvait pas trouver un parking. Eh? Ah, c'est toujours des parkings, hein, toujours un problème. Et j'ai trouvé une place entre deux taxis. Et les taxis, vous savez, ils sont un peu agressifs. Donc hop, je suis passé au milieu. Maintenant, j'attends. Et donc le taxi qui est à côté de moi. il dit, hey, tu peux pas te garer là I dis non, juste deux minutes. Alors il commence à s'énerver avec moi. Et il sort de la voiture. Hein, il a une machette. il a une machette. Comme ça. Et ma fenêtre était baissée. Et je peux me voir wheel. Hein, euh, <laughs> accroché au volant. Et ma tête en dehors de la voiture. Hein, n'importe quelle minute. mother. Et ma mère. Elle regarde comme ça. comes Alors il vient comme ça avec moi. Et il met ça vers mon visage. Il dit, tu vois ça? Tu vois ça? <laughs> So you know what I said to him? Vous savez ce que j'ai dit I said, please. s'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. You want me to be afraid of you? Tu veux que j'ai peur de toi You must be afraid of my mother. Tu dois avoir peur de ma mère. He looked inside. Il a regardé à l'intérieur. My is very, very old. <laughs> ma mère est très très <laughs> vieille. He looked inside. Il a regardé à l'intérieur. He looked at me. Il a regardé vers moi. And he began to laugh. il a commencé à rire. Et on, a, on s'est, on s'est, serré la main. All Tous ses amis sont venus. Et ils ont veillé à ce que ma voiture soit en sécurité. <laughs> Juste une parole. Une parole. Et il peut nous parler. Quand on ne sait pas quoi dire. Quand on est dans des problèmes. Il peut parler. Quand on lit la Bible. Seigneur, je ne comprends pas. Lord. Seigneur, il peut te parler. Oh, allez, allez, il est là, en nous, pour nous réconforter, pour nous fortifier et pour nous conduire dans la vérité. Et la vérité, et la vérité ah, va nous rendre libres. Je ne peux pas te rendre libre. La liberté, la vérité peut te rendre libre. L'Église ne peut pas te rendre libre. La vérité va te rendre libre. Tu veux la liberté Ouvre ton cœur à lui ce soir. oh, il oh, dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-moi. Allons nous lever ce soir. This message is brought to you by Church Team Ministries International from Mauritius. We preach Jesus Christ and Him crucified. Thank you for tuning into this broadcast today. If you wish to contact us, go to our website www.ctmiworld.com. May the Lord truly bless you. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.